Новая зямля. Паэма Якуба Коласа. Леснікова пасада. Мой родны кут, як ты мне мілы, Забыць цябе не маю сілы. Не раз утомлены дарогой жыццём вясны мае ўбогай, к табе я ў думках залятаю і там душою спачываю. О як бы я хацеў спачатку дарогу жыцця па парадку прайсці яшчэ раз азірнуцца, сабраць з дарог каменні тыя, што губяць сілы маладыя, к вясне б маёй, хацеў вярнуцца. Вясна, вясна, Не для мяне ты, не я, табою абагрэты, прыход твой радасны спаткаю, Цябе навек вясна хаваю. Назад не прыйдзе хваля таем, што з быстрай рэчкай уплывае, Не раз яна, зрабіўшись парам, на крыльях солнца дойдзе к хмарам, ды да зноў. Дажджом на рэчку сыдзе. Ніхто з граніц сваіх не выйдзе з законаў жыццем напісаных. Або надол спадзе у туманах. Але хто нам яе пакажа? надол вадой ці снегам ляжа. Не вернешься, як хваля тая ко мне вясна ты маладая. Вось як цяпер перада мною устае куточак той прыгожа, крынічкі вузенькае ложа і елка ў пары з хваіною, абняўшись цесна над вадою, як маладыя ў час кахання у апошні вечар раставання. І бачу лес я, каля хаты, дзе колісь весела дзяўчаты спявалі песні дружным хорам з работы дучы познаборам. Нясліся зыкі песень здольных, у лясах распораз адбіваліся, ему з горкі адклікались і радость біла ў песнях вольных а хвоі елки векавыя падзыкі песень маладыя маўчком стаялі ў нейкай думе і ў іх тихусенечкім шуме а Нясло свячэрняе маленне ў гару, святое аддаленнем. Каля пасады лесніковай цягнуўся гожаю падковай стары высокі лес цяністы. Тут верх асіны круглалісты сплятаўся з хвоямі з дубамі, а елкі хмурымі крыжамі, высока ў небе выдзялялись таемна с хвоями шаптались заўсёды смутныя быўдовы яны найбольш адны стаялі і так маркотна пазіралі іх задуменныя галовы лес наступаў і расступаўся лужком зялёным разрываўся а дзе прыгожыя загібы так мілай ішлі на каля сядзібы, што проста імі плюбаваўся. А знізу гэты лес кашлаты меў зелянюсенькія шаты, лазы, чаромхіці крушыны, алешын ліпкіх верабіны, Глядзіш бывала і здаецца, што скрозь сцяну галін жывую, скрозь гэту тканку маладую, ні мыш, ні пташка не праб'ецца. Цякла тут з лесу невялічка, травой заросшая крынічка. Абодва берагі которой лазняк ракітнік абступалі. Бруеліся ў цяньку і хвалі і ўлух чуць значнаю разорай, ішлі спакойна між чаротаў, рабілі многа заваротаў, аж покі ў нёман не ўцякалі. Зялёны луг, як скінуць вокам абрусам, пышным і шырокім абапалнём нарасцілаўся, За хатай зараз пачынаўся, дыйшоў квяцістай раўніною з мурожнай слаўнаю травою, і зяў на сонцы ў пералівах пяшчотных тонаў. Як на нівах жыта з бажынкі лёгка гнуцца і людзям радасна смяюцца сваім прыемным, мілым спевам, Пад лёгкім ветрыку павевам, так гнуцца, гойдаюцца травы, як пройме ветрыкі іх ласкавы, і пойдуць хвалі травяныя, с прыемным спевам чарадою зашепчуць краски між сабою нібы дзяўчаткі маладыя Эх лух шырокі як жывы ты праменнем соней казаліты увесь стаіш перад вачыма ты мил і смутен як радзіма ты Як наша тихая старонка, дзе смугі сіняя пялёнка у летні час дымком звісае і даль задумай спавівае. Хоць я няволей цяжка змучан і з родным берагам разлучан, ды я душою ажываю, як вокам мыслі азіраю цябе, мой лух і бераг родны, дзе льецца нёман, срэбраводны, дубы дзе дружнай чарадою стаяць як вежы над вадою, даўнейшых спраў вартаўнікамі і зяюць грозна жараламі. І толькі тут пад іх чародкай улетку добраю пагодкай касьбою томлены спачынеш, і думкі клопату пакінеш, заснуўшы крэпка і салодка. Тут так прахладна, так прывольна, А пташкі голасна і здольна смяюцца мілым шчабятаннем і поўняць лук сваім спяваннем. А на дубах, як шапкі тыя, чарнеюць гнёзды буславыя буслы клякочуць, мусляняты пішчаць жалобна, як шчаняты, Насы закідваюць у гору і просяць есці в сваю пору. А там, дзе буслікі ўздужалі, Іх пачынаюць вабіць далі, яны пачулі ў сабе сілы, яны разводяць ужо крылы, у гару на локаць падлятаюць, паветра ловяць, заграбаюць і неуклюднымі нагамі танцуюць смешна над дубамі. Там у падсуседзях з вусламі і вераб'іш пакі вядуцца клапот на шчэветы нясуцца і моўкнуць позна вечарамі. У дубах крычаць сіва, сіва варонкі, і свіст над лугам рэзкі звонкі, каршун маркотнота краняе, і нейкі смутак закідае. Эх лоў шырокі, як жывы ты травой мурожнаю закрыты, таіш зялёны прада мною і зяеш дзіўнаю красою як дзве старэнькія кабеткі, которым старасць неўзаметкі, падкраўшись злодзеем сред ночы, як смачны сон змыкае вочы красу і крэпасць забірае і ўсю іх жывасць выкрадае ды кіня іх адных старэнькіх адных як перст і чуць жывенькіх і непатрэбных, а нікому, нацягай жыццё маладому так каля хаты ў садочку, схіліўшы сціхенька ў куточку, стаялі дзве вербы старыя. А наваколу маладыя дзярэўцы пышна красавалі, на свет вясёла пазіралі. Галлё спусціўшы над парканам, расла тут грушка з тонкім станам, над парканам пышным валам стаяў вішняк густы прыўдалы Э, садок быў праўда невялічкі две верабіны ды тры дзічкі дымі меж верб ліпка маладая э, бы іх унучка дарагая Але як весела і міла тут пчолка в вулях гаманіла і як прыемна пахла мёдам у пладзіліся пчолкі з кожным годам, што лета вулляў прыбывала на пчолкі вельмі шанцавала. Гул іх стаяў і ў дзень і ў ночы. Бывала ўлетку час рабочы не раз там чуўся крык вясёлы го тата дядька выйшлі пчолы на вішні селі каля плоту Мужчыны кідалі работу касьбу над рэчкай за кустамі і беглі шыбка, каб часамі на лес, дзе пчолкі не зляцелі ды іх там пільненька глядзелі. На прыгуменні поруч садам, Паведь з гумном стаяла радам, а пад паветкаю прылады, вазок, калёсы, панарады, старыя сані, восі колы, і вулляў некалькі на пчолы яшчэ не кончаных. Судзіна, старыца бэрак павасьміна і розных лам і лом валяўся, ад сонца дожджык ухаваўся. Патрэбны рэчы ёсць вядома. Гуменца крытая салома ад доўгіх часаў пасівела, салома кудламі вісела, яе вятры паразімалі, а трохі хлопцы пасцягалі на стрэху, лазячы бывала, іх гэта забаўка займала. А пад шчытом на павуціне нішчымны колас сірацінаў зацішку лёгенька гайдаўся. З якіх ён часаў там трымаўся, Ха, то Бог яго святы ўжо знае будоўля э, больш яшчэ старая з гнілой вагнутаю страхою стаяў хлявец якраз напроці і чуць ліпеў як бы на плоце гаршок разбіты качаргою стары паедзены чарвямі на бок пахілены вятрамі глядзеў хлеў гэты старычынай пахілай долей жабрачынай а збоку ў полі недалёка стаяў прыгрэбнік адзінока. Пахілкам горкім сіратою, удол упёршыся страхою. У глыбі двара стаяла хата і выглядала зухавата паміж запушчанай будовы як бы, шляхтянка засцянкова, што ў дзень святы каля касцёла чуть-чуть падняўшы край падола, так важно ходзіць з парасонам з спадніцай верціць якагонам, з дарожак пыл пясок зганяе і ў вочы хлопцам заглядае. За хатай поле пачыналось, дзе жыта, хораша гайдалася роза вёс ячмені грэчка было прытульнае гняздзечка мой родны кут лугі крыніца цяпер для вас я чужаніца той самы лес палеткі тыя ды людзі там жывуць другія мне душу не смуткам напаўняе, што ў прошласць канулі гадочки мае шчаслівыя дзянёчки. Прайшла вясна ты маладая. Цяпер разгорнем часаў шаты, бліжэй прыгледзімся да хаты, да мехася і да антося, як там вялося, як жылося.